Matthäus hoofdstuk 28 Na die Sabbedag, toe dit die Sondagmorgen begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria naar die graf gaan kyk. Skielik was daar een geweldige aardbewing. Een engel van die Heer het van die hemel afgekom, naar die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkomst was so blink soos weerlig, en sy kleren so wit soos sneeuw, van skrik vir hom met die wagtige bewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels: Hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe." daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hy het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat jy nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld.